Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ԵՀԿ Մինսկի խմբին չի բավարարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը։ Արտասահմանյան երկրներից հանրապետություն են ներկրվել 4 միլիարդ 550 միլիոն դրամ արժեքով գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Քաշաթաղի շրջանում սկսվել են համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները։ Հայ առաքելական եկեղեցին վաղը նշելու է բարեկենթանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Չնայած միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում տեղ գտնող նախահարձակ գործողությունների կանխարգելման ուղղված մեխանիզմների ներդարման շուրջ տարբեր մակարդակներով արվող առաջարկություններին եւ դրանց իրականացման ուղղությամբ հայկական կողմի դրսեւորած հետեւողական ջանքերին Այդուհանդերձ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ինչպես բանակցությունների սեղանի շուրջ, այնպես էլ առաջնագծում արհեստականորեն պահպանել լարվածությունը։ Փետրվարի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ադրբեջանական զինուժի առաջապահ ստորաբաժանումները շփման գծի տարբեր հատվածներում, բացի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, կիրառել են նաև ականանետեր եւ հրթիռահրետանային կայանքներ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժնից, պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկված գործողություններից հետո հակարակորթի ակտիվությունը ճնշվել է։ Արաշնային գծի ողջ երկանքով հայկական ստորաբաժանումները շարունակում են լիարժեք տիրապետել օպերատիվ իրադրությանը եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբին չի բավարարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ստատուս քվոյի պահպանումը։ Այդ մասին իր Twitter-յան էջում գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Մենք լիովին հավատարում ենք հարցի խաղաղ լուծման բանակցային գործընթացին, գրել է Օրլիկը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված 2016 թվականի հունվար ամսում զինված ուժերում իրականացված միջոցառումների, դրանց արդյունքների եւ առաջիկա անելիքների քննարկմանը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է նոր ուսումնական փուլի շրջանակում անցկացվելիք միջոցառումները պատշաճ կազմակերպելու հարցերին, հանձնարարել առավել կենտրոնացնել ջանքերը հակառակորդի սադրանքներից եւ ոտնձգություններից զերծ մնալու համար։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը հարցազրույց է տվել ասպարես պարբերականի խմբագիր Արա Խաչատուրյանին, որի ժամանակ դատապարտել է Ադրբեջանի ագրեսիան ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի, ինչպես նաև կոչ արել ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքին վերջ տալ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում կեղծ հավասարություն պահելուն։ Կոնգրեսական ընդգծել է, որ Օրլիքի նման դիրքորոշումը պարարտող է ադրբեջանական ագրեսիայի ծավալման համար։ Շիֆը բանարամասնել է, որ այս մտահոգությունները ինքը արտահայտել է ամերիկացի համանախագահին ուղղված նամակում, որում նշել է, որ Ադրբեջանը այս հակամարտության ռազմատենչ կողմն է։ Այնուհետև կոնգրեսականը անդրադարձել է շփման գծում կրակոցների արձակման վայրը ֆիքսելու համար նախատեսված հատուկ սարքավորումների կիրառման հարցին, հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը իրենց համաձայնությունը տվել են, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Դրանից ելնելով աշխարհը պետք է հասկանա, թե սադրող կողմը որն է, նշել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը նախորդին հանդիպել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ։ Քննարկվել է Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը միջազգային իրադրության բարձրացման, ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ տարածաշրջանի պետությունների անվտանգության ու կայունություն տեսանկյունից։ Արկա Սպարնիլեկի համատեքստում Հատուկ ուշադրություն է հատկացվել Վրաստանի հետ Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի սահմանին տիրող իրավիճակին, Եվրամիության մոնիտորինգային գործունեությանը, անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել Ռուսաստանի եւ Եվրամիության կառուցողական երկխոսությունը Անդրկովկասում անվտանգության եւ կայունության Ժնևյան քննարկումների շրջանակներում, ասված է Ռուսաստանի արտգոսնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի ազգային ժողովում սկսվել են ԼՂՀ համանդրական բարիփոխումների թեմայով քաղաքական խորհրդատվություններ սկսելու հարցի քննարկումները։ Համոզված եմ, որ բարեփոխված համանadrությունը բարձրացնելու է պետական կառավարման արդյունավետության աստիճանը, ասել է Ազատ Հարենի խմբակցության ղեկավար Արտուր Թովմասյանը, հավելելով, որ համանadrությունը գրվում է ոչ թե անձերի, այլ ոչ ժողովրդի համար, եւ այս առումով վերջնական խոսքը ժողովրդինն է։ Շարժում 88 կուսակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանն էլ նշել է, որ սահմանադրության ընդունումից հետո անցած 9 տարիները ցույց են տվել, որ այն որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտություն ունի, մասնավորապես իշխանության թևերի հարաբերությունների հստակեցման առումով։ Խորհրդարանական մեկ հոգանոց վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանն էլ նշել է. Անթույլատրելի է 10 տարին մեկ սահմանադրություն փոխելը։ Այսօր Արցախում չկա սահմանադրություն փոխելու քաղաքական անհրաժեշտություն։ Իսկ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը նշել է, որ քանի դեռ համանadrական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական ուժերի միջև նոր են սկսել քննարկումները, իրենք իրենց կարծիքը կհայտնեն կուսակցությունում այն քննարկելուց հետո միայն։ Գրեթե նույն կարծիքն է հայտնել նաև ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Վերջին 5 տարիներին ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով Գերմանիայից եւ արտասահմանյան այլ երկրներից հանրապետություն է ներկրվել ու լիզինգի կարգով տնտեսվարող սուբյեկտերին տրամադրվել 1441 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա եւ ագրեգատներ ընդհանուր առմամբ 4 միլիարդ 533 միլիոն դրամ արժեքով։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, նշելով, որ գյուտեխնիկայի ներկրման նպատակով հիմնադրամը ամեն տարի համագործակցության պայմանագրեր է կնքում տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն ներկրել ենք բելարուսական մագնիշի 80 տրակտոր եւ լիզինգի կարգով տրամադրել հանրապետության հողօգտագործողներին ու ֆերմերներին։ Անցած տարում հանրապետություն ենք ներկրել 30 տրակտոր, որոնցից 20-ը գերմանական, իսկ 10-ը հայկական արտադրության, ասել է Աշոտ Բախշյանը։ Հաստատագրված վճարների մասին Արցախի օրենքում էկոնոմիկայի նախարարությունը փոփոխություններ է մտցրել, որոնք առաջիկայում կներկայացվեն ազգային ժողով։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Առաջարկվող փոփոխություններով ավելի կթեթևանա գյուղական համայնքները մայրաքաղաքին կապող տրանսպորտային ընկերությունների հարկային բեռը։ Իսկ այդ փոփոխությունների համար հիմքյան տեսածել այն, որ որոշ երթողիների կազմակերպումը տնտեսապես անշահավետ երբեմն նաև վնասաբեր է այդ երթողիները սպասարկող ընկերությունների համար։ Պայմանավորված ցածր գյուղերահոսքով եւ որոշ հատվածներում ճանապարհների անբավարար վիճակով։ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը նշում է, որ փոփոխություններով առաջարկվում է նվազեցնել ավտոտրանսպորտ սպորտային գործունեության համար սահմանված հաստատագրված վճարների հաշվառման ուղիղ գործակիցները։ Սահմանելով միջշրջանային երթուղիների համար բացառությամբ շրջկենտրոնների հետ կապող երթուղիները 06 գործակցող ներկայումս գործող 1-ի փոխարեն, ներշրջանային երթուղիների համար 02 ներկայումս գործող 06-ի փոխարեն։ Գործող օրենքի համաձայն ներշրջանային օրինակ ցնենք Մոխրաթավ Ստեփանակերտ երթուղու համար հաստատագրված վճարն ամսական կազմում է 31500 դրամ, օրինագծի ընդունումից հետո այն կկազմի 18900 դրամ, տարբերությունը կկազմի շուրջ 12600 դրամ։ Մեկ այլ օրինակից, որ օրերս կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել Անդրանիկ Խաչատրյանը, ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների միջպետական փոխադրումներ իրականացնելու կարգը հաստատելու մասին էր։ Որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալում է միջպետական ուղևորափոխադրումների միասնական համակարգի ստեղծում, ինչպես նաև ուղևորներին որակյալ ու անվտանգ տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում։ Հիմնականում կարգավորվելու է Հայ Ղարաբաղի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Դաշնություն իրականացվող ավտոմոբիլային հողափոխադրումները, որով մինչ այսօր որևիցե իրավական հաստատված փաստաթղթով չի կարգավորվում։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանում սկսվել են համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Աղավնոյի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը կայացավ Կարեգին Ժտեի անվան նշանակած դպրոցում։ 2013 թվականից Աղավնոյում սկսել է նոր թաղամասի կառուցումը։ Շինարարության պատվիրատուն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունն է։ Ֆինանսավորում իրականացվում է Լիբանանահայ գործարանների կողմից հիմնադրած Արի ընկերության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության եւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից։ Համայնքի ղեկավար Միասնիկ Մաթեոսյանը տեղեկացրեց, որ 2015 թվականի վերջին նորվա տվյալներով աղավնան ունեցել է 61 ընտանիք 221 բնակչով։ Համայնքի ղեկավարն անդրադարձավ նոր թաղամասի կառուցմանը, որտեղ բացի 150 բնակելի տներից պետք է կառուցվեն նաև գյուղապետարան, մանկապարտեզ, հանգստի գոտիներ եւ այլն։ Նշեց, որ արդեն 50 օրակառույց պատրաստ է։ Ավարտման փուլում են կոմունիկացիոն աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ են ջրային, ներքին ու արտաքին ցանցի էլեկտրամոնտաժման, թաղամասի բարեկարգման ու հենապատերի կառուցման աշխատանքները։ Որոշ բնակիչների, հատկապես միայնակներին անհանգստացնում է նշված տների հատկացման կարգը։ Տեղեկացվեց, որ հարցը լուծվելու է արդեն գործող հանձնաժողովի կողմից։ Կարևորվեց նաև թաղամասը խմելու ջրով քայվել են երկու մեծ մետաղյա բակեր, որոնց մեջ կուտակվելու է ջուրը, որը բերվելու է գետապին փորված չեղորից։ Բոլոր հարցերն էլ ունեցան պատասխաններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանաբնա գործարար Սամվել Կարապետյանը այսուհետև 5000 դոլար է տրամադրելու Արցախի յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնված 4-րդ երեխային, իսկ 5-րդ երեխայի արթիվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամն ու Արցախի հանրապետության կառավարությունը բնակարան են տալու ընտանիքներին։ Կառավարության աշխատակազմի բարեփոխումների արդյունքում ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժինը այս տարվանից գործում է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ենթակայության տակ։ Բաժնի գործունեության եւ ծրագրերի մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Ազգային փոքրամասնությունների եւ գրոնի հարցերի բաժինը, որ մինչ օրս աշխատում էր այս ոլորտում իրավական խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ, այսուհետ կիրականացնի նաեւ մշակութային ուղղվածության ծրագրեր։ Բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանի խոսքով օգնում ենք ազգային փոքրամասնություններին իրագործելու իրենց ծրագրերը, ինչպես նաեւ կրոնական կազմակերպություններին օգնում ենք, որ կատարեն մշակութային նաեւ միջոցառումներ, ասենքան նվիրված ազգային տոներին, նաեւ տեսական առողջությունների Աշոտ Սարգսյանի տեղեկատվությամբ ազգային փոքրամասնությունների գծով արդեն կոնկրետ ծրագրեր կան մշակված ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ կոնկրետ ունենք ծրագրեր ակտիվացնելու ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների գործունեությունը յուրաքանչյուր երկիր պարտավոր է իր ազգային փոքրամասնությունների համար ստեղծել կեցության այնպիսի պայմաններ, որ เป զի նրանք կարողանան իրենց հոգևոր մշակութային ժառանգությունը ոչ միայն պահպանեն, այլև զարգացնեն, ասում է Աշոտ Սարգսյանը։ Արցախը լինելով չճանաչված երկիր առաջնորդվում է ազգային փոքրամասնությունների մասին ընդունված միջազգային կոնվենցիայի դրույթներով։ Արցախյան պատերազմի տարիներին էլ այլ մեր երիտասարդ պետությունը բավականին մարդասիրական մոտեցում է ցուցաբերել Արցախում տարբեր դարաշրջաներում ապաստան գտած ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Գիտարվերություն աշխարհի մյուս երկրների նախադեպություններով որոշում են ընդունել Արցախի այն ժամանակվա Գերագույն խորհրդի նախագահությունը։ Թույլատրել է այն ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները, ովքեր չեն ուզում մասնակցել Արցախյան պատերազմին կամ մնան Արցախում ազատորեն տեղաշարժի իրավունք հետևել իրենց, եւ ոչ միայն օրենքը ընդունել որոշում ընդունել, այլ նաեւ նաև օգնել են, որ ազգային փոքրամասնության բոլոր ներկայացուցիչները Արցախի պետցանկանն հեռանան։ Երբ ազատագրվել է Լաչինը եւ Լաչինի շրջանը, արդեն կապ ունենք Հայաստանի Հանրապետության հետ, մենք այստեղ մեքենաներով ուղարկել ենք այդ մարդկանց, որ գնան։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Տնտեսական ճգնաժամում հայտնված Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության երիտասարդական թևի կողմից երեք Գենջայում հայտարարված աշխատանքի տոնավաճառը վերածվել է հազարավոր գործազուրկների բանակի բողոքի ակցիայի։ Ոստիկանության եւ գործազուրկների միջև հրմշտոց է առաջացել։ Ոստիկանությունը հազիվ է հաջողվել ցրել զայրացած գործազուրկներին։ Հայ արաքելական եկեղեցին վաղը նշելու է բուն բարեկենթանը, իսկ փետրվարի 8-ից սկսվելու է մեծ պահքը։ Սովորաբար բարեկենթանը կոչվում շաբաթապահքերի եւ մեծ պահքի նախընթաց օրը։ Բարեկենթանին թույլատրվում են ճափավոր վայելքներ, խրախճանքներ, խաղեր եւ ուտեստներ՝ ի հետեւություն եղեղին ուղված հրեշտակի խոսքի՝ ելիր, կեր, որովհետեւ երկար ճանապարհ ես գնալու։ Բարեկենթան բառացի նշանակում է կենթանություն, բարիկը կյանք։ Մեծ պահքի բարեկենթանը կոչվում է բուն բարեկենթան, քանի որ նախորդում է ամենաերկար պահքին։ Բարեկենթանը մարդու երջանկության հիշատակն է, որը դրախտում վայելում էին Ադամն ու Եվան։ Բարեկենթանը առաքինությունների արտահայտությունն է, այդ օրը մարդիկ սքից անցնում են ուրախության, չարչարանքից խաղաղության։ Մեծ պահքը տևում է 48 օր՝ բուն բարեկենթանից մինչև Սուրբ Հարության զատիկի տոնը։ Մարզասերների համար Անտարկտիդայում առաջին անգամ տեղի կունենա շախմատի միջազգային հանդիպում, որին կմասնակցեն կանանց շախմատի աշխարհի երակի չեմպիոն Չին Հոու Յիֆանի եւ Չիլի ներկայացուցիչ Կրիստոբալ Էնրիկեսը։ Միջոցառումը նվիրված է Մագելանի նեղուցի բացման 500-ամյակին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ թաց ձյան տեսքով, վարկյանում 5-ից 10, տեղտեղ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։